Şoň üçin bir zada düşünmeli, onuň bu sözleriň arasynda netijesi bar. Bir adam namaza komaýan bolsa, şoňa binamaz bolýan bolsa näme? Oňa gyz bermek bolmaýar. Düşündiňmi? Gyz bolsa almak bolmaýar. Damak çalsa, damagy çalanda, damagyny çalandan iýmek bolmaýar. Düşündiňmi? Bu zatlar näme? Bek bellemeli, hökmany suratda. Emma mysal üçin näme bir binamaz gyza öýlenjek bolsak, buňa diýýäs, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah düşündirýär, namazyň parzdygyny düşündirýär. Hä, namaz parz diýýä, olam okajak diýýä, düşündiňmi? Namaz okajak diýdi, söz berdi. Taýyp. Şu wagt irden sagat on diýeli. Onda namaz okap bilýäsmi? Ikide-de näme öýle namazy bolýa? Öýle bolsa okajak diýýä. Näme boldy men öýle, men alsaň öýlenjek diýýä, düşündiňmi? Şert goýdy. Men saňa eleý bolan wagtym namaza durjak diýýä. Nika gyýyp bilýäsmi şu wagt? Nika gyýyp bilýäs. Ine-de, bu namazyň wagty ýok. Ykrar edip otyr. Boldy, parz diýýä. Okajak diýýä. Dogry dälmi? Nika gyýdyk, öýlän azany aýtdy, bismillah gapdalynda durup namaz okamaly. Näme nika gyýandan soňam näme öýlän wagty ýeli okajak geldi. Şunuň okajak geldi. Ýöne diýdim diýe. Gulagyňy depjek boldum diýe. Ýöne diýseň bolaýandyr diýdim. Okajak geldi, öldir okajak geldi. Näme etmeli bolýar? Üç gezek talagyny götüne edip goýbermeli bolýar. Düşündiňmi? Kapyrdan çagaň dogurdylmaýar. Düşündikdämi? Şonuň üçin näme o heleýimi söýýän diýip oturmaly däl. We edibilmejek bolsaň, fetwa-da soramaly. Kä kişi näme dogumly sorap fetwa sora eýleýin namaz okanak näme etmeli? Jogabyny barýaňam bolýyn berip näme diýýä heleýine, pylan aga şeý diýdiler diýip heleý bilen oturyp seň näme gepiň et diýýä. Düşündiňmi?